Nilqakom għas-sitt programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Għajna l-programmi għor f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miħaj, Tony Sant. Għawnek għet um, niprezentaw affarijiet illi għandhom xaqsbu mal-enċiklopediji. L-edituri tal-Wikipedija għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjituż. Il-ħames, il-Wikipedija m'għandhiex ħafna regoli fissi. Aparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedija hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa. flimkien miegħi f'dawn il-vjaġġi jew direttament jew nkella indirettament. Isissa iltqajna ma' tipi differenti ta' nies diġà. Però sissa kienu kollha irġiel u ħassejt illi eh, mhux biss ikun xiera illi ma nkomplix biss eh, bl-irġiel imma wkoll inħarsu wkoll lejn eh, perspettiva oħra. Waħda mill-affarijiet illi tkellimna dwarhom fil-vjaġġi enċiklopediċi li kellna sissa e kienet il-Wikimedia Community Malta. U allura ħsibt illi kun tajjeb ukoll illi apparti eh, xi uffiċjali illi jaħdmu fiħdan din laqta volontarja eh, kif għamilna sissa li ta' ukoll ma' xi membri illi huma attivi f'din laqda tal-Wikimedia Community Malta. U meta qed ngħid membri hawnhekk qiegħed nirreferi għal individwi illi l-interess tagħhom forsi huwa personali aktar milli professjonali. Fis-sens illi eh, nies illi jersqu lejn il-Wikipedia u eh, l-editjar tal-Wikipedia u mhux biss il-qari tal-Wikipedia eh, b'mod l-aktar naturali, b'mod illi huwa kważi kważi ħalli ngħidu hekk organiku. Il-persuna illi se niltaqgħu magħha llum eh, semmejtilkom ukoll diġà f'wieħed mill-vjaġġi enċiklopediċi li kellna meta spiċċajna nimerħu eh, fl-Odissea li lin mit-taħdidiet mal-mistednin biex inħarsu propju lejn artikli partikolari li hemm fuq il-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti. Meta ħrisna lejn l-artiklu dwar l-artista Isabel Borg, dan rajna illi ġie miġjub għall-Malti mill-Ingliż, l-Ingliż oriġinarjament maħluq minn Neville Borg, is-Segretarju tal-Wikimedia Community Malta, imma għadna illi nġieb għall-Malti minn l-artista Enrique Tabone. U allura ħassejt illi llum ikun xira illi l-mistiedna tkun propju Enrik. U ma' Enrik Tabone ma jistax jonqos illi mill-ewwel bdejna nitħattu dwar kif il-Wikipedia f'ħajjita għandha rwol bħal m'għandha f'kważi eh, f'ħajjit kulħadd illum. Il-Wikipedia jiena sibt ehm, interess fiha Nużaha ħafna, ħa ngħid hekk. Ma nafx int, imma ġieli eżempju jiġi ħsieb f'moħħok u ma tkunx taf u taqbad il-mobile bla ma trid, illum faċli u tfittex xi ħaġa u bla ma trid tidħol fuq Wikipedia, anke eżempju hemm app ukoll jekk speċjalment tkun tuża ħafna regolari, tista' tuża leb mill-ewwel. It-taħdita tiegħi ma' Enric Taboni dwar il-Wikipedia kienet waħda twila ferm u e, tajjeb ngħidilkom li kienet varjata sew ukoll u t-taħdidit tiegħi magħha huma regolari wkoll dwar dan is-suġġett ħalli ngħiduha kif inhi. Ir-raġuni hija illi hija attiva ferm u sa nisimgħu aktar dwar hekk, imma xtaqt illi qabel xejn Nisimgħu aktar dwar ir-rwol li kellhom l-enċiklopediji fil-formazzjoni personali ta' il-mistidna tagħna Enrik illum. Ħanejdu hekk qatt ma kelli d-dar jew il-familja tiegħi jew minn missieri kellhom kollezzjoni ta' enċiklopedija kif forsi ħafna nies iktar jiftakruha bħala kollezzjoni ta' kotba fid-dar. Però niftakar li nanna kellha xi wħud ta' enċiklopediji, però ma kienux ehm, ta' suġġett li interessawni. Ehm, kellha xi wħud ta' xi qaddisin u eh, affarijiet Niftakar Mhux naqat li li kollok bżonn xi ħammur enċiklopedija u il-fittex trida jew jew eh, kollok bżonn tuża. bżonn tuża. l-iskola. Bħal speċi hu toqgħodx tiddejja għax ovvjament tijiet ma baqgħux jgħixu ma' nanna u m'għandhomx bżonn essaġġ. Enċiklopediji llum għax kulħadd bl-internet jirranġa b'xi mod jew ieħor. U mort ħares lejhom ehm, eċitata eċitata pa speċi Ehm, niftakarni meta kont żgħir jekk ikollok enċiklopedija xi ħaġa kbira. U bdejt ħares lejhom u kienu ktar dwar xi ħaġa Life of Saints, The Saints jew xi ħaġa hekk kienet, ġifieri U bdejt nara fi dawk kienu xi kollezzjoni ta' enċiklopedija. Fil-fatt, meta kien ovvjament għalt li biex nara dal-kotba Kont kbirt u stajt nifhem u nara forsi x'qatt mużajthom u kont nagħżel li mmur ir-rebrerija għax dal-kotba kienu encyclopedia vera, però kienu xi ħaġa Catholic encyclopedia bħal speċi ma nistax nara għani fil-qasam tiegħi kolli bżonn nużhom, ngħidu hekk. U Ma jidhirlix li hemm xi ħadd mit-tzijiet li ehm, kien seminarista jew hekk. Però n-nanna hija persuna li tħobb taqra ħafna u ġifieri jista' jkun sabitom kienu interessanti għalija u biex tkun taf u ħasbet li forsi uħu toħra anka mit-tfal tagħha jsibu interess fihom. Ah, nanna ta' Nrik insertajt nafa sew. U nista' niddeskriviha b'mod sempliċi ħafna. Hija mara tassew devota. Eżatt, mara devota. Irrid ukoll nenfasizza eh, punti li semmit Enrika hawnhekk dwar żjarat fil-librerija għat-tiftix fl-enċiklopedija u kodba oħra ta' referenza. U dina indubjament torbot ma' dan kollu illi qiegħda tgħidilna dwar l-enċiklopediji f'ħajjitha. Jiena u telabora ehm, aktar. Fid-dar domna naqra ma kellna kompjuter. U anka għal kem stajt nuża kompjuters, forsi ġiel insib pjaċir minn xi tzijiet jew kuġini ma kellhomx internet lanqas, però kellhom Enċiklopedija fuq CDs ta' tfal, eżempju, kienet basic, ma nafx kienet kienet xi tip ta' inkarta jew hekk, kan ngħidu hekk, però niftakar waħda partikolari kienet um, anka tista' tagħżel ċertu lingwi biex tfittex fuqha. Però ovvjament um, ċertu b'ġetti ma kontx issibhom jew forsi ssib ftit wisq. Allura xorta kont nispiċċa eh, mur il-librerija ehm, anka kien hemm waħda fir-raħal u kont kelli t-tessera allura kont stajt nirranġa ehm, billi b'xi mod jew ieħor insib xi ħaġa nistajt. Interessanti kif il-konverzazzjoni ma' Enrik Minflok tqisha timxi kronoloġikament 'il quddiem, tmur minn memorja għal memorja preċedenti, minn memorja preċedenti għal memorja oħra qabilha. Insib dan il-mod taħsib affaxxinanti fermu, indubjament hawnhekk miż-żożija tagħha reġgħet ħaditna lura għal żmien l-iskola u qed tirrakkonta x'kien jiġri meta anke kienet għadha l-iskola. Kien ikollna ehm, eżerċizzi fejn irridu nsibu xi affarijiet u nikdbu dwarhom u niftakar li ħafna mill-istudenti kienu jgħidu li kien faċli l-eżerċizzju għax sabu ħafna fuq Wikipedia. Ehm, però jiena li kont nagħmel peress ma kellix enċiklopedija jew kont immur il-Furjana, l-librerija, speċjalment ehm, kont noqgħod viċin, allura tal-linja malajr nasal u kienet tkun ħarġa li vera konnu pjaċir għax kienet kienet xi ħaġa differenti minn tal-ħajja ta' kuljum fejn nista' mmur hemm stajt immur waħdi kont bħal speċi anka ta' eta zaħira kemm darba kont namela dil ħaġa u eh, u kont bħal speċi nħu l-informazzjoni nikteb bidi, pero mbagħad kien wasal żmien. Niftakar li rridu iktar li nużaw kompjuter, u niftakar darba minnhom ma kellix jiena printer lanqas ovvjament u kelli typewriter kienet ta' ommi naħseb U it-typewrite kollox bil-printer qed mhux l-istess. Għax feċi eh, ma kellix ħuti kbar biex tgħid eżempju forsi kienu jużaw kompjuter u hekk u kont ħadd eh, dan dil-essej jew xi ħaġa kienet ma kienux ħallu pjaċir. Allura mbagħad tgħid nipprova nara kif nagħmel ħalli eżempju njon nara nirranġax inxizijiet jew hekk għax anka dak iż-żmien ma kienx hemm fejn tmur u tuża kompjuter u tħallas jew biex tipprintja xi ħaġa li kien hemm daw l-internet kafes li ħafna drabi eżempju kienu jużaw xi turist jew lokali, kont issib ukoll, però iktar kienu qishom ibbażati xi mkien bħal Buġibba fejn ħa ssib iktar turisti jfittxu jew il-Belt. Ġejna tgħid li ħafna minn dawk li qegħdin jisimgħuna bħalissa jiftakru dan il-fenomenu ta' l-internet cafe kif kienu jsejħulu, illi bħal donnu sparixxa u kellu kultura partikolari ħafna fis-snin design Ehm, barra minn Malta fejn kont nejxien, regolarment kont nifrekwenta dawn il-postijiet u kont nara anka li l-oħrajn jiffrekwentawhom eh, mhux bil-mod il-mod wis eh, bdew anka eh, deħlin Malta, imma Malta kellhom karattru partikolari partikolari ħafna. U mhux dejjem kien hemm isu sens ta' internet kafe għalli ngħidu hekk. Iktar f'bars kienu jkunu, fim tal-lura isek mhux ħadd mur, ma kienx essaċ kafetterija bħal forsi ssib illum għandek free wifi, allura anka jiena kelli ngħidu hekk 13-il sena Um, mhux ħammur daqshekk post fejn tibbi kull l-alkohol u hemm il-kompjuter u eh, anke speċjalment iżgħar kien kien żmien li stajt għadek tpejjeb ġewwa, ġifieri nkontx nimmaġinani ħanfittex xi riċerka fuq xi ħaġa li qabduk fis-sekondarja u iżgħar. Għax anke iżgħar kien ikolli ehm, eżempju uffiċċju fuq jien naf xi president jew hekk, allura ħafna drabi kont imur l-librerija mhux minn kompjuter. Hawnhekk tajjeb li anke nagħmel rimarka oħra. Rimarka hija li dawn huma memorji u stejjer tas-seklu 21, maħniex qegħdin nitkellmu dwar żminijiet eh, ta' xiren ta' snin ilu. U hemm għal min forsi eh, dawn jistgħu jinstemaw affarijiet eh, trivjali jew kella hemm anke għal min dawn jistgħu jinstemaw bħala affarijiet ta' żmien twil twil ilu. U x'inhu naħseb li mod wieħed partikolari eh, kont se ngħid kważi biss kif tista' tiddeskrivihom u tista' sejħilha Memorja stramba di. Vera, u jam memorja stramba x ehm, fl-istess ħin meta t-naħseb dwar għallu, kif jisu kollu ġara f'daqqa, għax anka l-fat vera għandu xieqsam l-enċiklopedija, pero li fl-istess zminijiet li għat jitħol il-mowbajl li huwa iktar aċċessibbli għan-nies u f'daqqa waħda għandek l-SMSs, mhux calls biss. U minn dan it-tewdin u l-memorja stramba, niġu nerġgħu għall-Wikipedia, veru propju. U anke hemmhekk naraw li l-perċezzjoni, il-ħsibijiet, l-impressjoni tal-Wikipedia f'ħajjitna anke minn żmien għal żmien taf tinbidel. F'dawn l-aħħar tmien snin biddilt l-idea tiegħi dwar Wikipedia għax niftakar l-aħħar żmien tiegħi tas-sekondarja jgħidulna biex ma nħarsux lejha, lanqas nibdew billi nfittxu fuqha biex għall-inqas nieħdu idea ta' ċertu affarijiet. Meta illum il-ġurnata tħares lejn Wikipedia u tifhem aħjar kif taħdem, Tista' inti, bħal ħafna affarijiet oħra fil-ħajja, tħares u tifhem x'jista' jkun vera jew le. Jiġifieri jekk ikun forsi suġġett li forsi mhux ta' interess għal ħafna nies, forsi jkun inqas mimli b'informazzjoni ehm, u b'nies li ħajħarsu lejn din il-paġna fejn jekk hemm xi ħadd ħanejdu hekk m'għandux jagħmel u rrid jagħmel xi ċajta bħalma ġieli jagħmlu eh, mu jiktbux informazzjoni li mhux vera jindunaw mill-ewwel. U Illum il-ġurnata naf li jekk jiena għandi dubju jekk dak li qed naqrux vera jew le, għandek is-citations u jillinkjak għal affarijiet fejn jurik minn fejn ġab dik l-informazzjoni. Ġifieri anke jekk inti tkun taf iktar ħafna drabi twasslek anke ġifieri mhux website biss, kotba u affarijiet oħra. U bdejt nifhem ukoll Għalxiex kienu jgħidulna tużawx Wikipedia. Għax hemm din l-idea li vera hija miktuba min-nies, pero normalment jekk jiena jinteressani l-arti u jekk jien jinteressani xi artist partikolar li ħa nikteb fuqu, għax ħannuża ħanejtek għax nifhem fih u jinteressani u għandi idea sew ta' dil-persuna jew ta' das suġġett. Allura rari ħassib nies, empju jiena mort ħafna attivitajiet ehm, fej jagħmlu editatons fejn niltaqgħu ehm, u noqogħdu neditjaw paġni ehm, fuq suġġetti partikolari, eżempju, ehm, jiena waħda minn dawk li ovvjament bħalissa naqra diffiċli biex nattendihom, eh, ninħobb imur editatons fejn ikunu fuq suġġetti differenti, eżempju, ikun hemm attivitajiet fi żmien Ottubru li jkunu ta' eżempju Women in Science jew jew ta' Ada Lovelace fejn jiffukaw ħafna iktar fuq nisa fix-xjenza u eżempju f'tal-każ jiena m'iniex xjentista u ċertu terminoloġija li eh, jużaw iktar nies fix-xjenza ma nafix. Eh, allura eżempju f'dal każ meta mmur minflok nipprova noħloq paġna ġdida dwar xi eh, xi ħadd partikolari jew xi ħaġa part nagħmel translation. Distinzjoni essenzjali hawnhekk. Għamilniha drabi oħra u tajjeb li nenfasizzawha differenza bejn li wieħed jaqra il-Wikipedia u li wieħed jikkontribwixxi fil-kitba u fl-immodifikar tal-Wikipedia. Enrica ta' kemm kienet qiegħda titkellem dwar l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta illi tieħu sehem fihom hi u kif hi timmodifika u ttejjeb il-Wikipedia eh, bil-kontribut tagħha u kif jagħmlu oħrajn magħha bil-kontribuzzjoni tagħhom. Imma Hi stess ukoll tirrifletti u tirreferi għad-differenza bejn dawn it-tnejn u anke tasal biex tgħidilna x'kien li ressaqha biex hi wkoll tibda timmodifika, tbiddel, teditja l-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, wara anke xi żmien illi kienet attiva fuq il-Wikipedia anke bl-Ingliż. L-interess tiegħi f'Wikipedia li nfittex fiha kien fejn tibda minn suġġett u jiħdok għal ieħor u jekk qrajt ma tridx tkun taf iktar iktar fid-dettall minn das-suġġett imma sibt dwar xi ħaġa oħra tista' tkompli fuqu. Però l-interess tiegħi anke neditja fih beda meta ntqajt mal-idea ta' Wiki Woman fejn anke jagħmlu ħafna attivitajiet biex iżidu ikun hemm iktar gender balance fuq Wikipedia fejn ħafna mill-Wikipedians um, ġifieri n-nies li jeditjaw Wikipedia kienu qed ikunu ħafna rġiel u anke ħafna mill-artikli kienu fuq irġiel. U minn hemm anke ltqajt ma' għaqdiet differenti ta' suġġetti differenti li jippruvaw iżidu artikli dwar nisa f'suġġetti differenti bħal Women in Art, Women in Science u eh, hemm ħafna affarijiet oħra. U eh, meta jkun hemm attivitajiet minn daw, ituni iktar nuża l-kelma boost biex inkun nista' ngħin ehm, billi nkun waħda minn daw li qed inżid l-artikli fuq Wikipedia. Issa jekk hux jinħolqu artikli ġodda jew translation. Ħafna drabi ġili jkunu artikli li forsi nkunu ntesew xi naqra. Enrique hija waħda minn diversi nies illi huma attivi eh, fi ħdan il-Wikimedia Community Malta. Hija membru ta' din l-għaqda volontarja, l-istess kif tista' tkun int. Eh, jista' jkun kulħadd eh, ivvoluntier mal-Wikimedia Community Malta fl-attivitajiet li jagħmlu biex anka itejbu il-Wikipedia, il-Wikipedija bil-Malti u mhux biss anka b'lingwi oħra u anka proġetti oħra matwar il-wikis. il wikis Tajjeb li allura sa nisimaw kif kien illi Henrik eh, resqet lejn il-Wikimedia Community Malta biex tibda anka tkun eh, volontira hija wkoll eh, fl-attivitajiet tagħhom. Jina sirt naf Wikimedia Community Malta kien hemm attività u mort um, Ngħid il-verità ma tantx ħadt interess l-ewwel darba li mort. Però anka fuq Twitter bdejt niffollowja iktar affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Wikipedia u bdejt nipprova nifhem eżatt din id-dinja ta' Wikipedia. U għaraft li hemm ħafna suġġetti differenti f'Wikipedia fejn wieħed jista' jieħu isib dak l-interess tiegħu bejn Wikicommons jekk hemm xi ħadd Huwa aktar interessat fir-ritratti. Hemm Wikidata li hemm nies iktar interessati kif tinġabar dejta u affarijiet oħra. Jiena li sibt interess biex inkun parti mill-komunità ta' Wikipedia hija li meta rajt li Hemm bżonn iktar nies li jgħinu l-Wikipedia tiġġenera iktar artikli dwar nisa. U jiena sibt kemm-il darba lili nnifsi naqra artikli fuq Wikipedia dwar nisa li forsi mhumiex daqshekk famużi li ssib ktieb jew tixtri ktieb partikolari li xi ħaġa żgħira ħassib fuq dil-persuna. U għarraft li anke meta eżempju ehm, minflok biss qiegħda naqra dwar dil-persuna, nista' nkun qed naqra waqt li qed nagħmel translation eh, Allura isa is niżviluppajt t-teknika tiegħi fejn anke bla ma trid meta tkun qed tagħmel translation isek tifhem iktar għax taħseb iktar anke liema l-kelma l-aħjar li tuża u anke jekk issib xi ħaġa imma dan għalxiex qed qed jgħid hekk, huwa hekk minnu u tispiċċa tfittex iktar anke ġieli mhux fuq Wikipedia biss biex inti tkun tista' tagħmel citation biex referenza għaliha biex bħal speċi turi għalxiex. Allura nieħu pjaċir li li mhux biss qed naqra li waqt li qed naqra f'dal-każ ehm, it-translation ħafna drabi tkun mill-Ingliż għall-Malti. Qiegħda wkoll nagħti qisni din l-informazzjoni li qed naqra jien lura bil-Malti. Jiena minix traduttur, ġifieri jiena Maltija, naf il-Malti u ġifieri meta nħares lejn l-artikli sbieħ li hemm fil-Wikipedia bl-Ingliż dwar Malta, dwar affarijiet Maltin, u fil-Malti ma ssibhomx, nibqa' skantata xi kultant u l-ewwel eh, l-ewwel translations li għamilt fil-fatt kienu dwar ehm, kienu dwar eżempju xikel Malti, hops u hekk. Fil-fatt huma updated tajjeb huma miktubin eh, b'Inglis tajjeb għax ġieli eżempju tiltaqa' ma' artikli li eżempju ħdimt fuq xi artikli li fuq nispollakki li it-translation mill-Pollakk għall-Ingliż, allura l-Ingliż ma tantx hu tajjeb u meta tiġi biex tagħmel translation mill-Ingliż għall-Malti trid tirranġa anke l-Ingliż. Ehm, insomma nerġa' għall-punt li kont qed ngħid qabel, bdejt nagħraf il-bżonn li hemm biex isir ċertu xogħol fuq il-Wikipedia tal-Malti għax jiena fil-fatt bdejt naħdem L-ewwel affarijiet li bdejt nagħmel fuq il-Wikipedia. Minn dan il-kummentarju sinċir ta' Enrik Tabone, rajna illi kien hemm ċertu reżistenza l-ewwel anka għall-ħidma fuq il-Wikipedia mhux biss bħala arreja. Imma istess rakkontalna kif kien hemm diversi attivitajiet u smajna diġà jissemmew dawn diversi minnhom mhux biss illum imma anke drabi oħra meta ltqajna ma' mistednin oħra. U allura tajjeb li nkomplu nisimgħu lila tirrakkonta b'mod partikolari dwar tnejn minn dawn l-attivitajiet eh, Wiki Loves Art li eventwalment iġibna anka għal Art and Feminism kif ukoll il-rebbija tas-CEE. E. Ma ħalli naraw allura kif kien illi din l-artista Enrica Tabone waslet għall-arti. Però mbagħad meta għamlu attività dwar Wiki ta' bżart. Erġajt tajt ċans u rġajt mort. U peress li l-arti hija xi ħaġa li ngħix nista' ngħid. Nista' ngħid ngħix kuljum. Irġajt iċ-ċans jgħid biex nara fiktar x'inhidu l-attività. U l-attività fatt kienet li kienu taħarsu lej artikli um, kienu taħarsu lej artikli li għandhom x'jaqsmu li għandhom x'jaqsmu ma' artisti Maltin u eh, arti f'Malta interessajt iktar ruħi u ħassejt li għandi għalfejn kun parti b'xi mod ehm, f'din Wiki Loves Art. U minn hemm bdejt nitgħallem ftit ftit bil-mod il-mod kif nista' ngħin u nikkontribwixxi billi ċertu artikli li għandi interess fihom u naf iktar dwarhom nista' ngħin għax bla ma trid jekk tkun qed taqra dwar eżempju xi xi artist Malti ikollok iktar idea ta' forsi ċertu affarijiet kif inhuma jew kif mhumiex, forsi tara fiktar x'jista' jitranġa mill-artiklu. U anke eżempju ċertu artikli dwar artisti Maltin, forsi ma jkunx hemm daqshekk interess sfortunatament internazzjonali, allura mhux um, ma jkunux daqshekk updated, allura għax huwa suġġett li naf dwaru bla ma rrid um, naqra fuq u nkun naf xed jiġri, allura nġib uh, dak li naf u dak li naqra u dak li hu fatwali fuq Wikipedia. L-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta huma spissi u regolari. Tista' tgħid illi ma jgħaddix xahar illi ma jkunx hemm xi ħaġa. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwarhom, għandek tmur fuq il-website tagħhom illi siba fuq www.wikimalta.org. Ħalli nħalli lil Enrik tkompli trakuntalna Eh, dwar ġara mbagħad wara Wiki Loves Art u din l-esperjenza illi semmit il hawnhekk u anke dwar attivitajiet oħra organizzati mill-Wikimedia Community Malta. Wara ftit ukoll eh, minħolqa kien hemm attività oħra Art and Feminism u hawnhekk għaqdu l-arti u feminism f'żewġ suġġetti għal qalbi ħafna fejn bla marit iktar inġbidt lejn din l-idea li ftit mill-ħin tiegħi nista' niddedikah għal attività bħal din fejn bla ma rrid kont diġà tinħares inħares lejn artikli dwar nisa u artisti. Fl-istess ħin jiena bħalissa qed nistudja dwar kif nistgħu iktar b'mod diġitali nħarsu lejn informazzjoni u qed niffoka iktar dwar nisa artisti, kif l-informazzjoni dwarhom tista' tkun diġitalizzata u anke arkavjata b'ċertu mod li tibqa' u tkun aċċessibbli. U bdejt nara f'din id-dinja fejn Jiena ma nħobbx nagħmel affarijiet, ħa ngħidu hekk, biex nispjega għal xiex ħa nasal. Jien ma nħobbx nagħmel affarijiet biex ġest isiru. Jien nħobb nagħmel affarijiet fejn narhom saru u ħa jibqgħu hemm u forsi ħa jikbru u jkunu ta' ġid. Allura meta rajt dil-possibilità fejn anke ċertu informazzjoni li tista' tagħmilha Tiġborha, titfagħha xi mkien, hi aċċessibbli għal ħafna nies, jekk mhux illum għada, u tista' tikber u anke twassal ċertu xogħol li forsi huwa daqs huwa diffiċli biex issibu jew tasal għalih u nerġa' mmur lura għal fejn din l-attività kienet qed tiġbor żewġ affarijiet f'daqqa l-arti u l-femminiżmu flimkien Rajtha xi ħaġa perfetta għalija u qed ngħid qed ngħid dan ukoll għax hemm ħafna attivitajiet oħra li forsi l-arti mhix interess għal kulħadd, però hemm ħafna affarijiet oħra jekk xi ħadd eżempju jkollu interess si oħra b'dat tip imma fuq suġġetti oħra, jeżistu wkoll. U allura biex nagħlqu anka f'din it-taħdita ma' Enrique Tabone, jiena tlab tanka eh, tajdilna ftit dwar il-parteċipazzjoni tagħha f'waħda minn dawn l-attivitajiet l-oħra illi forsi m'għandhomx jasmu direttament mal-arti imma anke għalkemm l-arti flimkien ma' ħafna suġġetti oħra tidħol ukoll f'diversi eh, aspetti oħra ta' dak li tagħmel il-Wikimedia Community Malta. Attività oħra li kont parti minna, speċjalment daw l-aħħar xhur malu għaddar kienet Sea Spring bil-Malti Attività fi żmien ir-rebbiegħa fil-fatt kienet spring li ħad l-attività kienet dwar artikli mill-Ewropa ċentrali u tal-Lvant fejn kien kulħadd minn dawn il-lingwi differenti għażlu artikli li kellhom bżonn jiġu tradotti għal lingwa oħra. Fil-każ tiegħi ovvjament ħdimt li jiġu tradotti għal Malti u f'din l-attività kelli l-opportunità li nażel artikli li forsi kienu iktar ta' interess tiegħi u kienet esperjenza sabiħa iltqajt ma' ħafna karattri li qatt ma bsart li ħan iltaqa' magħhom u anke fil-fatt meta żilt li nagħmilhom tradotti għal Malti kienu artikli dwar nisa li vera kienu interessanti. Eżempju, anka ltqajt ma, ma karattru li aktar x'kienet l-ewwel esploratriċi mara, ltqajt ma karattri fejn għandhom medalji għax iġġildu li huma nisa li ġildu fil-gwerra fejn ħafna drabi anka fil-films juruna li ħafna mis-suldati kienu rġiel. u tiltaqa' ma' karattri li li ġieli tfittex dwarhom f'kotba u ma ssibhomx għax anke tixtri ċertu kotba ta' anke nerġa' mmur għall-arti, dejjem l-istess artisti, dejjem u fil-fatt nittraduċu artikli minn mill-Polonja, mill-Albanija, Bosnija Ħerżegovina, Bulgarija, Maċedonja ta' Fuq, mis-Serbja, Slovakkja, Sorb, Awstrija, Turkija, Estonja u Kosovo u pajjiżi bħal dawn. Allura qed tiltaqa' ma' ma' dinja li Forsi, il-kotba li jeżistu dwar dal-karattri u dwar attivitajiet li ġraw f'dal-pajjiżi huma bil-lingwa tagħhom. U għalkemm it-taħdita ma' Enrica Tabone tispiċċa hawn għal-lum, ikolli ngħid illi ma neqfux hawn ma' Enric, ikollna opportunità oħra nisimgħuha f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi u anke dan is-suġġett illi għadha kemm kienet qed titkellem dwaru issa, ġifieri r-rebbiegħa CEE, Eh, tal-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant, dan huma affarijiet li nkomplu anka nimirħu fihom anka fil-vjaġġ li jmiss f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici darbora. Ma tantx tuġobni din l-espressjoni u fil-verità ma naħsibx li hija xierqa għal dan li ġej issa. Smajna dwar diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici rigward il-rwol tan-nisa jew inkella dak li jsejjaħ il-gender gap, jiġifieri d-distak li hemm bejn eh, l-irġiel u nisa jew inkella sessi eh, fir-rappreżentanza fuq il-Wikipedia. U jkolli eh, ngħid li dan naturalment mhuwiex biss fenomenu tal-Wikipedia, ma il-Wikipedia tirrifletti aspetti oħra ferm aktar wiesa' tas-soċjetà. Hija xi ħaġa xejn sabiħa illi hemm eh, din id-diżigwaljanza u li għalkemm sar progress storikament eh, f'dan il-qasam, eh, jien flimkien ma' ħafna u ħafna oħrajn nemnu li għad fadal ħafna xisir eh, f'dan il-qasam. Biex ma nispiċċax namel xi diskors politiku hawnhekk, dwar il-femminiżmu, naħseb li jkun ferm aħjar jekk interraq lejn il-Wikipedija, jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, u naraw x'insibu hemm dwar l-istorja tal-femminiżmu. Fil-Wikipedija, jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, insibu artiklu tradott primarjament mill-Ingliż, fejn bl-Ingliż dan insibuh bħala History of Feminism. L-artiklu bl-Ingliż huwa wieħed pjuttost twil u eh, jieħu eh, ħarsa fit-tul lejn l-istorja tal-femminizmu E, mhux biss billi jitkellem dwar dawk illi bl-Ingliż sejħulhom il-first wave, second wave u third wave tal-feminiżmu, minn hawn ftit ieħor naraw ukoll xajdulhom dawn eh, bil-Malti, imma anka billi ħares lejn il-feminiżmu bikri u l-aspetti eh, proto-feministi kif hemm min sejħilhom, ġifieri ta' qabel dawk illi eh, huma magħrufa bħala il-movimenti eh, feministi li ġew f'dawn l-aħħar seklu, seklu nofs. E, naturalment, e, hawnhekk e, l-istorija twila ferm mhuwiex l-iskop tiegħi illi nidħol fiha l-istess bħalma ma tħalġ e, fil-fond wis fuq aspetti oħra ta' affarijiet oħra illi ħarisna lihom e, waqt dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. Wara kollox, min irid għax qed jisma' anka x'qiegħed ngħid jien bħalissa, eh, tistgħu tmorru fuq il-Wikipedia sempliċiment tfittxu History of Feminism u ssibu dak kollu illi hemm x'wieħed jara. L-artiklu dwar History of Feminism bl-Ingliż huwa kumpless ferm għal fatt illi jorbot anka ma' aspetti oħra ta' mhux biss l-istorja tal-femminizmu imma anka eh, aspetti oħra ta' l-istejjer tan-nisa eh, fl-istorja, b'mod partikolari u l-enfasi naturalment Għax hawnhekk hija l-iżvolta prinċipali eh, ftit aktar minn eh, mit senilu hija eh, il-moviment biex bih in-nisa anka jieħdu l-vot. U interessanti li dan l-artiklu huwa wkoll tradott b'diversi lingwi oħra apparti il-Malti, il-lingwi alfabetikament jinkludu l-Arbi, il-Bulgaru, il-Katalan, l-Ispanjol, il-Persjan, il-Franċiż u l-lingwa insomma tibqa' sejra ma l-iskantajt huwa li m'hemmx kwantità kbira e, ta' lingwi e, hemm biss madwar mm, żewġ tużżani jew bil-kemem 20 eh, eh, minn dawn il-lingwi eh, paragunat ma' oħrajn li ħarisna lehom fil-vjaġġi enċiklopediċi preċedenti. Naturalment, il-Malti huwa waħda minn dawn il-lingwi, huwa waħda minn dawn il-lingwi anke minħabba dawn l-inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta illi smajna dwarhom sew aktar kmieni waqt il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum kif ukoll waqt il-vjaġġi enċiklopediċi preċedenti li kellna qabel dawn tal-lum. U allura issa ikun xieraq illi għal ftit minuti illi ġejjin Tal-anqas forsi għal ħames minuti, għaxar minuti li ġejjin, jiena naqralkom silta mill-artikolu bil-Malti illi nsibu dwar l-istorja tal-femminizmu fil-Wikipedija li hija il-Wikipedia bil-Malti. Skont il-Wikipedija, l-istorja tal-feminiżmu tinkludi r-rakkonti, kronoloġiċi jew tematiċi, tal-movimenti u ideoloġiji illi kienu mmirati lejn drittijiet ugwali għan-nisa. Filwaqt illi l-femministi madwar id-dinja kienu differenti fil-kawżi, l-għanijiet u l-intenzjonijiet skont iż-żmien, il-kultura u l-pajjiż, storiċi femministi tal-Punent jaffermaw li l-movimenti kollha illi ħadmu jew għadhom jaħdmu biex jiksbu d-drittijiet tan-nisa għandhom jiġu kkunsidrati anke meta ma jużawx jew m'għandhomx dan it-terminu assoċjat magħhom infushom direttament. Dina is-sentenza twila introduttorja hawnhekk insibu li hemm ħames referenzi biex jissostanzjawha. Wieħed jinduna kemm allura eh, m'hemmx wisq ma xiex targumenta bħala din id-deskrizzjoni eh, tant fuqta ta' xinija eh, l-introduzzjoni għall-istorja tal-femminizmu tal-anqas f'dan l-artiklu. L-artiklu jkompli hekk. Xi storiċi oħra jillimitaw it-terminu femminista għal moviment femminist modern u d-dixxendenza tiegħu u jużaw it-tikketta proto-femminista biex jiddiskutu movimenti preċedenti. L-istorja femminista moderna tal-Punent hija konvenzjonalment maqsuma fi tliet perjodi ta' żmien jew hekk imsejħa mewġ. Kull wieħed banijiet kemm xejn differenti minn ta' qablu U dawn huma il-dawn it-tlet żminijiet jew nkella dawn it-tlet mewġiet. Femminizmu ta' l-ewwel mewġa tas-seklu 19 u kmini fl-20 iffukat fuq l-inugwaljanza legali, partikolarment fuq il-kwistjonijiet ta' suffraġju tan-nisa. Jiġifieri dan huwa dak illi semmej ftit ilu li huwa id-dritt tal-vot għan-nisa. Il-femminiżmu tat-tieni mewġa, illi jiġi mis-sittinijiet tas-seklu li għadda sa madwar it-tmeninijiet. Dana wessa d-dibattitu biex jinkludi l-inugwaljanza kulturali, in-normi tas-sessi u r-rwol tan-nisa fis-soċjetà. Imma mbagħad e, il-feminiżmu tat-tielet mewġa li jibda fid-disajnijiet u jidħol fil-bidu ta' e, dan is-seklu ta' l-elfejnijiet. U dan jirreferi għal razzez vari f'attività femminista, meqjus minn attivisti tat-tielet mewġa stess bħala kontinwazzjoni tat-tieni mewġa u bħala reazzjoni għal dawk li huma meqjusin bħala il-fallimenti tagħha. Għalkemm l-użu tat-terminu mewġa intuża komunament biex jiddeskrivi l-istorja tal-femminizmu, il-kunċett ġie wkoll ikkritikat minn femministi mhux anglosassoni għax jinjora u jħassar l-istorja ta' bejn il-mewġ billi għażel illi jiffoka biss fuq ftit persuni famużi fuq il-perspettiva tan-nisa bojod u avvenimenti popolari u talli huwa razzist u kolonjalist. Din l-aħħar parti ukoll insibu erba' referenzi għaliha hawnhekk biex tissostanzja dak illi qiegħed jingħad. U jkolli ngħid illi dawn fil-verità huma eh, kodba li huma magħrufa sew li ħarġu eh, f'daw l-aħħar 20-30 sena eh, jinkludu per eżempju Feminism A Short Introduction li ħareġ mill-Oxford University Press fl-2013 f'edizzjoni anzi li hija propjament ta' l-2005 eh, dan huwa reprint hawnhekk li qed nirreferu għalih u dan huwa miktub minn Margaret Walters pereżempju. Hemm ukoll il-Feminist History of Philosophy illi kitbet fl-2012 Charlotte Witz dana meħud mill-Stanford Encyclopedia of Philosophy. U allura taraw li dawn huma naturalment eh, ideat stabbiliti ferm u li jagħmel sens illi issib dwarhom anke eh, f'artiklu enċiklopediku bħal muha dan illi qed nirriferu għalih hawnhekk mill-Wikipedija. U bil-Malti l-artiklu mhuwiex eh, tradott fis-sħiħ daqskemm hemm eh, informazzjoni fil-verżjoni eh, bl-Ingliż fil-fatt huwa ferm eqreb għal verżjoni li per eżempju nsibu bil-Punġabi eh, jew eh, najdu aħna bil-Portugiż aktar mill-li bil-lingwi eh, prinċipali l-oħra li semmejna bħal muma il-Franċiż, l-Ispanjol u t-Tanjan najdu aħna. Imma xtaqt ukoll illi naqsam magħkom eh, xi ħaġa li forsi eh, tajjeb illi nitkellmu dwarha u li ssiba wkoll fil eh, f'dan l-artiklu dwar l-istorja tal-femminizmu fil-Wikipedija. U hawnhekk qed nirreferi għat-taqsima dwar Il-Femminiżmu Bikri Fi taqsima dwar il-femminizmu bikri, din sa torbot ma dak li hemm anka f'dik l-introduzzjoni li għadni rajtilkom. U fi nsibu li hemm miktubek. In-nies u l-attivisti li jiddiskutu jew javvanzaw l-ugwarjanza tan-nisa Qabel it-twaqqif tal-moviment femminista, xi kultant jissejħu proto-femministi. Xi studjużi jikkritikaw dan it-terminu għaliex jemnu li dan inaqqas l-importanza tal-kontribuzzjonijiet preċedenti jew li l-femminizmu m'għandux storja waħda u lineari Kif implikat minn termini bħal proto-femministi jew post-femministi. Għal darb'oħra, eh, dan l-argument għandu erba' referenzi hawnhekk li nsibu marbuta miegħu. U waħda minnhom eh, toħodna anka lilin minn hekk fejn eh, insibu li skont Elaine Hoffman Baruch eh, madwar 24 seklu ilu Platon saħaq għall-ugwaljanza politika u sesswali totali tan-nisa, billi kien favur illi dawn ikunu membri ta' l-ogħla klassi ta' żmienu. Dawk li jmexxu u jiġġieldu. Din ir-referenza hija meħuda mill-Columbia Encyclopedia illi ħarġet fl-1993, jiġifieri ftit anqas minn 30 sen ilu, u din hija maħuda propju mill-artiklu li hemm f'din l-enċiklopedija dwar il-filosfu Grek Platun. Hawnhekk eh, tajjeb illi eh, qabel nala dan il-vjaġġ enċiklopediku illi fih tajt ħarsa ħafifa lejn l-istorja eh, tal-femminizmu. Mhux għax ma jixraqx illi nidħlu anka iktar fil-font dwar dan is-suġġett, imma għax tal-anqas meta qiegħed nirrakordja Eh, din it-taħdita li qed tismaw bħalissa l-ewwel darba, jiġifieri f'Novembru ta' l-2020 l-artiklu dwar l-istorja tal-femminiżmu fuq il-Wikipedija, jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, eh, mhuwiex eh, elaborat daqs kemm huwa anke b'lingwi oħra. U jiena naħseb li eh, dan se jiġi anka irmedjat anka fil-ġimgħat jekk mhux fix-xhur illi ġejjin. U xtaqt li nagħmel referenza għal żewġ eh, kodba illi għaw imsemmija hawnhekk. Wieħed huwa relattivament riċenti fis-sens li huwa minn ftit aktar minn 30 eh, senilu. Dan huwa eh, The Feminist Mind of the 18th Century eh, oriġinarjament miktub minn Alice Brown u maħruġ fl-1987 eh, fir-Renju Unit fi Brighton mill-ditta tal-pubblikazzjoni li hija Harvester u li ħorru ktieb illi eh, ħareġ aktar minn mitzenilu, fil-fat 107 snin ilu, li huwa The Future of the Women's Movement, il-futur tal-moviment tan-nisa eh, kif eh, ratu H.M. Stanwick anke ma kienux jużaw eh, l-isem sħiħ anke biex jinaqsu mid-diskriminazzjoni kontra n-nisa u dan ipublikat minn Jebel and Sons Limited ta' Londra. U b'dik il-ħarsa lejn l-istorja tal-femminizmu mill-Wikipedija bil-Malti, aħna ġejna f'tmiem is-sitt programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja lil mistidna illi kellna ma' llum illi kienet l-artista Enrica Tabone li hija wkoll membru tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żuru sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora fl-istess post u fl-istess ħin.